kio OCASAS en la cerbo de obstinuloi. Unu el la plei curiosai fenomenoi en la homa psico estas la existo de obstinai pensoi cae sintenoi. Tre conata afero. Homoi creas siain PROPRAEN opinioin cae credoin pri iui temoi, cae ALCROCIGIAS al ili tiel forte che nur tre malfacile ili povas changi sien vidpunktoin malgrau evidentagioi in contraua senso. Exemple, homoi neas dangere in climatem changioin, malgrau pli cae pli multae indicoi. Plidraste, milionoi da homoi plu assertas che la tero estas plata, malgrau sen nombrei pruvoi prinia sferetsa planedo. Stsiencistoi decidis esplori cio ocasas en la cerbo de tiae obstinuloi. La prestigio revuo Nature publicigis la resultoin. Oni submetis decoin da voluntuloi al experimento en cio ili devis rigardi ekranon cae respondi Ciu nigrei punctoi movidzias, dextren au maldextren. Poste, ili indicis gis quio grado ili estis convincitai prisiai respondoi. Secve, la parto prenandoi ricevis plida informoi pri la nigrei punctoi, tiel che farigis tute clara la giusta respondo. Tamen voluntuloi cum alta grado de memfido prisia unua decido ne alprenis la aldonaen informoin, quiu i povus aljustigi misinterpretadon. Tion oni nomas confirmiloi. Per magneto encefalograma scanado oni accompagnis la cerban activetson dum la faritae decidoi montrigis che la cerbo presentis blindain areoin quiam oni proponis contrauen informoin, cae di plu restis favora ala informoi quioi conducis ala unua decido. Las scientistoi concludis che, se rigidae opinioi formidias relate al simple aferoi, movidio de nigre punctoi exemple, des pli firma estas la rigidezzo se temas pri complexai fenomenoi. Antau iugioi farigias tiel forte che la cerbo resistas contra la eblezzo ensorbi malsamain perceptoin. La fenomeno inclusivas chemiaen substansoin en la cerbo. Tio validas por credoi politicae, religiae, filosofiae, cae por sociae condutoi. Homoi alcrocigas al siai opinioi, ec fronte al clarae contrauae pruvoi. Ien la fundamento de fanaticetso cae radicalismo. Conceptoi starigitae in sociae gruppoi estas et pli malfacile changeblai. Tamen, ne ciam la obstinemo de homoi estas malbona qualito. Gi povas esti ancao tre positiva. Danke al tio, Copernico insistis che la Terra ne estas la centro de la universo. Pasteur el trovis che microboi ja causas malsanoina. Darwin insistis iesia teorio pri evolucio de specioi cae Steve Jobs cae Bill Gates creis la informatican revolution en la mondo. Ili ciui estis fervorei geniai obstinuloi. Cae laste, se Zamenhof ne estus nescuebla obstinulo, ni ne estus citie ci momente.